57. obljetnica Tehničkog fakulteta u Rijeci održava se sutra, a s nama je večeras na liniji profesorica Jasna Prpić-Oršić, dekanica Tehničkog fakulteta, koja će nam malo pobliže objasniti što nas to sutra ujutro očekuje. Dobro vam večer, gospođo Jasna. Dobro večer. Što to možemo očekivati ako se sutra u 11 sati pojavimo na Tehničkom fakultetu? Do 11 sati bit će svečana sjednica Tehničkog fakulteta posvećena obljetnici osnivanja Tehničkog fakulteta, dakle 57. obljetnica. E, u sklopu toga dakle biti će nagrađeni naši studenti i e, ja ću reći nešto o e, dostignućima fakulteta, odnosno posebno ću se usvrnuti na prošlu akademsku godinu. Dakle, nagradit ćemo naše najbolje studente, Eh, moći ćete vidjeti naše studentske timove, znači Ritek Racing Team, eh, Waterbike, Hydrofoil, studentski zbor će se obratiti u ime studenata, dakle gostima i evo, dakle ono uobičajeno kako organiziramo za, za naše obljetnice. 57 godina nije, zaista nije malo. Recimo u odnosu na prije 5, 10, 15 godina e, smatrate li da je tehnički fakultet narastao, napredovao? Kako ocjenjujete sam nekakav napredak od prvih možda dana ili od prije 10 godina do danas? Pa tehnički fakultet stalno raste i napreduje, dakle jasno ako gledamo od samih početaka normalno da je taj rast Eh, ogroman, rekla bi, u svakom pogledu, a u posljednjih deset godina isto smo tako znatno unaprijedili naše laboratorije, eh, znatno smo unaprijedili našu nastavu, povećali smo znatno broj studenata, povećali smo broj naših studija, dakle ako samo gledate naše studije, 1960. kada je osnovan tehnički fakultet, tada je bio E, odnosno nije se ni zvao tehnički fakultet, nego se zvao strojarski, jer je postao samo studij strojarstva. Onda deset godina nakon toga se počeo izvoditi i studij brodogradnje, zatim u jednom kratkom periodu čak je kod nas bio i studij, studij građevinarstva, međutim on se poslije izdvojio kada se osnovalo Riječko sveučilište pa je onda smo počeli sa studijem elektrotehnike, i 2008. sa studijom računarstva. Ove godine smo zapravo zaokružili, biti ja sam e, zaista ponosna na našem fakultetu, mi smo jedini fakultet u Hrvatskoj koji pod istim krovom ima četiri studija tehničkog profila, dakle i strojarstvo, i brodogradnju, i elektrotehniku, i računarstvo. Ove smo godine to zaokružili, mi to zovemo paletom naših studija, dakle zaokružili smo i treću razinu, odnosno od sljedeće godine upisivat ćemo i na doktorski studij iz polja računarstva, što do sad nismo imali. Znači za sva ta četiri studija izvodimo, e, odnosno za sva četiri polja tehničke znanosti, izvodimo studije e, na preddiplomskoj razini, na diplomskoj razini, a od sljedeće godine i na doktorskoj razini. Osim... Što, po tome smo jedinstveni u Hrvatskoj i to je zapravo jedna velika prednost jer vi pod istim krovom imate dakle znanstvenike različitih e, polja koji onda međusobno surađuju i iz toga proizlaze zaista zanimljivi projekti. Osim samih predavanja, studenti na vašem fakultetu imaju prilike sudjelovati i u studentskim udrugama. Neke od njih su poprilično jake i poznate unutar rijeke i e, zapravo je zanimljivo gledati njihov napredak. E, imate li možda kakav komentar na njih? Pa evo, mislim, ja mogu reći, ja evo sa studentima odlično surađujem, te udruge su zaista vrlo aktivne, e, jako, jako su ti studenti susretljivi, oni aktivno sudjeluju u svim našim inicijativama i e, pravo je zadovoljstvo raditi s njima. Evo, zaista ja sam izuzetno ponosna na naše studente jer su zaista, zaista vrlo aktivni, vrlo pozitivni, E, kreiraju jednu pozitivnu i konstruktivnu atmosferu tako da je e, svaka inicijativa njihova ili naša uvijek se na neki način dogovorimo i zajedno odradimo e, šta treba. I za kraj, moje posljednje pitanje je 57. obljetnica je sutra, za tri godine je dakle 60. Znate li možda, hmm. imate li možda neke pikanterije ili što će se to za tri godine dogoditi, kako ćete obilježiti punih 60 godina? A hm, ha, Ili je predaleko? Pa i da znam, ja vam ne bih to sada rekla, jer bih to pustila kao iznenađenje koje će biti za tri godine. Onda, hvala vam puno, želimo vam sutra <laughs> ugodan, ugodnu proslavu same 57. obljetnice. U ime hvala Radio Sove i u moje vlastito čestitam na ovih 57 godina i nek vam cijela proslava prođe onako u stilu i kako treba, a mi se čujemo nekom drugom prilikom. Hvala vam lijepo i pozdrav vašim slušateljima. Dragi slušatelji, bila je to s nama profesorica Jasna Prpić-Oršić, dekanica Tehničkog fakulteta. Mi nastavljamo dalje s programom Radio Sove.